บุ๊กทูแปดสิบเอ็ด восемьдесят один, восемьдесят один, อดีตการหนึ่ง прошедшая форма один, прошедшая форма один, เขียน писать, писать. เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ он писал письмо, Он писал письмо, และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ а она писала открытку, а она писала открытку. อ่าน читать, Читать. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ он читал цветной журнал, Он читал цветной журнал. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม а она читала книгу, А она читала книгу. หยิบ брать, Брать. เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน он взял сигарету, Он взял сигарету. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น она взяла кусок шоколада, Она взяла кусок шоколада. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ он был неверен, а она была верна. Он был неверен, а она была верна. เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน Он был ленивым, а она была прилежной. Он был ленивым, а она была прилежной. เขาจนแต่เธอรวย Он был бедным, а она была богатой. Он был бедным, а она была богатой. เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ У него не было денег, а только долги. У него не было денег, а только долги. เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย Он не был удачлив, а был неудачлив. Он не был удачлив, а был неудачлив. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว Он не был успешен, а был неуспешен. Он не был успешен, а был неуспешен. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ Он не был доволен, а был недоволен. Он не был доволен, а был недоволен. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Он не был счастлив, а был несчастен. Он не был счастлив, а был несчастен. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร Он не был симпатичным, а был несимпатичным. Он не был симпатичным, а был несимпатичным.